السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد كلا ikifika tarehe 14 Februari wa magharibi na waliofitinika na mfumo wao husherehekea Valentine Day ama siku ya wapendanao siku hii huadhimishwa kwa rangi nyekundu yawe ni mavazi au ua la waridi au kwa zawadi iliyofungwa kwa rangi nyekundu siku hii kwa wao ni siku inesha mapenzi na ni muhimu kutambua mapenzi haya siyo yale ya halali mapenzi haya ni yale yaliyoko nje ya fungamano la ndoa sherehe hii haikufungamanishwa na umri maalum bal ni wazi kwa matabaka yote na kwa umri wote ule mpaka vinyanya taona siku hiyo kujigeuza kama vinyago kwa rangi nyekundu kwa ufupi huu ni mfumo unaokuza machafu unaosponsa machafu unaoshajirisha wanadamu kuzini asli na chanzo ya siku hii ni wa magharibi lakini yasikitisha kwa waislamu waliokombolewa na mfumo utokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao kujishabihisha na kujitia katika sherehe ambayo ni kinyume na dini yao hadithi iliyopokewa na Ahmad na Abu Daud kutoka Ibn Umar radhiallahu anhuma qala عليه وسلم من wasallam man فهو biqaumin fahuwa minhum atakayejishabihisha atakayejifananisha na قوم yoyote ile ajishabihishe na makafiri tarehe 14 Februari naye pia avae nguo nyekundu au apeane red rose basi fahuwa minhum yeye atakuwa na wao fil ismi katika madhambi ndugu zangu waislamu Uislamu umeharamisha azina na ukaharimisha njia zote zile zitakazompelekea mtu kuingia kwenye zina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Isra aya 32 asema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala msikurubie azina vitu hivi vinavyomsongesha mtu katika zina Uislamu umeviharamisha Uislamu umeharamisha kukaa halwa kukaa peke yako wewe na mwanamke ambaye waweza kumooa bila maharamu yake Uislamu umeharamisha Uislamu umemlazimisha mwanamke avae hijabu ajistiri leo angalia mavazi pita tauni wewe ile nadhara ya kwanza yenyewe mbalaa mwanamke amvaa nguo tight tafikiri kifumbo hakutambulika ni tena si ajabu kuona kuwa ubakaji umekithiri kwa nini kwa sababu vishawishi na venye kuchangamsha hamu ya kuendeleza kizazi ni vingi Uislamu kabla hujaharamisha zina umeharamisha venye kumpelekea mtu katika zina innahu kana fahisha ni uchafu wa saa sabila upuzi huu ambao tuona leo sijui mtu amvaa nguo nyekundu sijui mtu ambeba red rose vote hivi vitamalizika na vimemalizwa kwa Uislamu kupitia ndoa hawa ambao leo wajifanya wapendana sana utakuta jamii yao ni single parent western society hamna familia ya baba na mama wajidai wapendana sana lakini kwa hakika ni mapenzi machafu ya urongo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo mustafaqun alayhi kutoka Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نتمي ولنغنية مبربارو يا معشر الشباب هي يعني النداء معشر نفئة فمتوم صلى الله عليه وسلم ولنغنية فوتسبشيلي age bracket maalumu nao ni ashabab wale waliobaleghe from 15 years tayari mwili wao una mabadiliko kimaumbile wanakuwa attracted for opposite sex sheria haisuppress hisia hii kama makasiso katoliki walivyofanywa hakuna kuoa wala sheria hazikuwata hisia hivi zipende kwa kiholela holela uzini ufanye uliwati ufanye usagaji la sheria imezikontrol hamu hii ikidhi kwa njia ya halali nao ni ndoa ya mashara shabab man istata'a minkum albaa albaa yatokamana na albaha nao ni aljimaa hii ni maana ya kilugha lakini maana ya kiistilahi ni kama alivyosema Imam Nawawi rahimahullah uko tayari kimwili na uko tayari kutahammal masulia ya ndoa fadi tazawaj na aoe fa innahu aghadhu lilbasari wa ahsanu lilfarj kwani kupitia ndoa ni kitulizo kwa macho hutokuwa si mwenye kupapatika na kuangalia huko na huko na hifadhi kwa tupu na zina na magonjwa yanokuja na zina waman la yastatifa alayhi bisawm asiyekuwa na uweza ni juu yake afunge fa innahu lahu wija'un ay kasran shahwatihi kule kufunga kunaleta takwa kuna kata makali ya matamanio ya kuendeleza jinsi ya pili ni muhimu kutambua hadithi hii twaweza kuwapanga watu kwa daraja kadhaa kuna yule ambaye anaweza na anahamu yaogopewa sija kazini kwake yeye huyu lazima oe kuna yule ambaye ana hamu lakini hana uweza kwake yeye atangoja paka apate uweza kuna yule ambaye ana uweza lakini kimwili hayuko tayari ana dosari ama ana nini huyu hakalifishi kuwa kuna yule ambaye kimwili yuko sawa lakini hana hela hatoweza kusimamia majukumu huyu mpaka ajiwezeshe aweze kutahammal masulia hadithi hii yafuatwa na hadithi nyingine ambapo Mtume sallam akionyesha madhara ya kuwekwa vizingiti kwa mabarobaro kuoana hii ni hadithi iliyopokewa na Tirmidhi kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu Mtume rehma na amani zimfikie asema idha khataba ilaykum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawiju atakapokuja kuposa mmoja wenu ankuja kwenu na uposi yoja kwa nani aja kwa wali mzazi wa yule binti ama guardian yeye ndiye na jukumu la kufanya vetting kumwangalia huyu haifai mwanamke kujioza pasina idhini ya wali wake haya wali angalie nini kuna kriteria mbili mtume ameziweka dinahu wa khuluquhu dini yake na akhlaqi yake kwa sababu ndivyo atakapotangamana na yule binti atatangamana kwa akhlaqi gani hapa hakuna je ana pasipoti ya UK ama Amerika ama ni tajiri sitoangalia hii a a a zenye kuangaliwa mviwili dini na akhlaqi fadhawijuhu muzeni illa tafaluhu mkitofanya hivyo takun fitnatun fil ardi wa fasadun arim kutakuwa na fitna fitna hapa ni yale machafu na maovu yatatanda ndio atakuwa watu kufutoroni kwenye giza au atakuwa atachat kwenye whatsapp na mpenzi wake kwa nini kwa sababu amezuiliwa njia ya halali kukidhi hamu yake na haja yake nimetangulia kusema Valentine Day ama siku ya wapendanao ni mapenzi yasiyokuwa ya halali haina maana kwa sheria imetunyima kuonesha mapenzi na affection kwa mkeo wa halali mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Muslim kutoka bi Aisha radhiallahu anha asema inni ruziqtu hubbaha ay Khadija radhiallahu anha asema bi Khadija ummi almu'minin mke wa mtume sallallahu wa kwanza mamake bi Fatima radhiallahu anha mtume sallallahu akimpenda sana na akimsifu kwa wakeze mpaka bi Aisha akawa aona wivu pamoja na kuwa mtume salam alimoa bi Khadija ilhali yeye ni mke mkuu na amemzidi kwa miaka kumi na tano mtume ana miaka na tano bi Khadija na miaka 40 lakini namna alivyomweka mtume mtume asema nimeruzukiwa penzi lake kwa kumpenda mkeo wa halali ni jaiz na kuonesha mapenzi yako kwake yeye kwa maneno matamu yafaa lakini leo sikitisha kwa mkeo wa halali huna maneno matamu kwa kipusa kwa hawara nje hakuna mzuri kama wewe Valentine Day utapeleka wala waridi utapeleka zawadi lini wewe unampelekea mke wako wala waridi mwanamke atafanya bidii ukija nyumbani umekewa smini kwa wale wajomba wajua utavaliwa na kikuba muradi ajipendekeza kwako wewe wewe unayependwa huko ama roho yako kwa hawara na orda ngoma zawadi ma atafanya bidii anunue zawadi ya hali ya juu amridhishe lini ulipeleka zawadi nyumbani zawadi ambayo utalipwa thawabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyopokea al-Bukhari kutoka Sa'd bin Abi Waqqas radhiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهما انفقت فهو لك صدقه حتى اللقمه ترفعها في في امراتك chochote unachokispend kwa familia yako ni zawadi ni nguo kwako wewe andikiwa sadaka Mtume sasa anasema paka lile tonge ukimlisha mkeo very romantic lakini ni halali wamlisha mkeo pia waandikiwa sadaka kule ni haramu na watoa pesa zako wanunua moto ndugu zangu waislamu kusherekea Valentine Day ni haramu na kuisherekea kwa njia yoyote ile nyingine hata kutuma kwa SMS Happy Valentine Day pia ni haramu na jamii yote ile itakayoenea machafu kama haya na ya zina ni jamii ambayo hushukiwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama nilipopokea Malik an Mi'abbas radhiallahu anhuma mawqufan qala ma dhahara fi qaumin alghulul illa alqallaha fi qulubihim ru'b haitoenea katika kaumu yote khiana illa Mwenyezi Mungu atatie katika mioyo yao ar-ru'ba ay al-khawfa al-khawf min al-adu atatia kicho na uoga kwa maadui wala fasha zina fi qaumin illa kathura fihim al-maut wala haienei zina katika kaumu yoyote ile ila itakisiri vifo magonjwa epidemic mikurupuko umwagaji wa damu kwa sababu ya kuenea azina ndugu zangu waislamu tuepukane na sherehe kama hizi za kikafiri ambao lengo na shabaha ni kueneza machafu na uzinifu katika jamii na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minalladhina yastami'una alqawla fatabi'una ahsana uliona shida kwenye shida zao walio wagonjwa Mungu wawe shifaa kwa kwa ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى على محمد وعلى اله وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته